Եթերում «Մայրաքաղաք» ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա եթերաժամին Մարլեն Շահնազարյանի հետ կզրուցենք Ստեփանակերտի արցանների մասին։ Կերշան Ազարյան, դուք ուսումնասիրել եք Ստեփանակերտի արձանների պատմությունը, թե որ արձան երբ է տեղադրվել, ինչ առիթով, ինչ կարող եք ասել այդ մասին մեր ունկնդիրներին։ Արձանների ուսումնասիրությունը ես սկսել եմ 80-ական թվականներին, երբ աշխատում էի քաղաքի թիվ 9 միջնակարգ դպրոցում յուրաքանչյուր դասարանի հատկացրել եմ քաղաքի մի արձան, մի հուշարձան, որի խնամքը պետք է կատարին, եւ նրա մասին տեղեկություններ հավաքին ու կազմին ալբոմ։ Եվ յուրաքանչյուր հուշարձանի վերաբերյալ նյութեր հավաքած, նկարներ դրած եւ ուսուցիչը մեկը իր աշակերտները միասին այդ հուշարձանի մոտ նկարվել են։ Մի օրինակն էլ ես եմ վերցրել դրանց մասին։ Այս ժամանակ դժվար է եղել։ Հիմա ամեն մի մարդու ցերքի ֆոտոապարատ կա կամ ինչ-որ բանկա նկարում են։ Իսկ այն ժամանակ պետք է գնային նկարչի մոտ, որպեսզի գա նկարի լուսանկարչի մոտ եւ մեծ աշխատանք կատարած։ 80-ականներին քանի արձաներ տեղադրված Ստեփանակերտում։ Չգիտեմ քանինն է, բայց 12 արձան ես ունեցել եմ։ Առաջինը Վարդան Տոնյանի մասն էր Վարդան Տոնյանի հուշարձանը դրվել է 47 թվականին։ Ծնողը Տող Գյուղից է, Միջինասիայում է եղել, գնդապետ, ծառայրաբանակում, հետո որդին երբ որ զոհվել է, տանկիստ է եղել։ Կալինագրադ, Քյոնիսբերգ, այնտեղ ասում։ Հայրենական մեծ պատերազմում։ Հետաքրվել է գնացել է որդու դին տեղափոխել։ Պատերազմը վերջանալու վրա է զոհվանա։ Եվ 2-3 տարի չարչարվանքից հետո Արևելյան Պրուսիայից բերել է այստեղ։ Այդ ժամանակ ես սովորում եմ Շուշի մանկավարժական ուսումնարանում։ Եվ մեր ուսումնարանի չէ մի խումբ, որոնց թվում եւ ես եկել եք մասնակցել։ Հիմիկվա Վազգեն Սարգսյանի փողոցին ժամանակ կոչում են Լենյանվան Պողոտա։ Կյանքում առաջ անգամ տեսալում այդքան ժողովուրդ հավաքված։ Մեկ է տեսալում մրցարժման ժամանակ, որ այնպես մի քնա եղել։ Ստալինի արձանն է, Պիտաչոկի դիմաց տեղ չնա, որպեսզի մենք մոտիկանանք որտեղ թաղումը կատարվում է։ Ծնունդով տող գյուղից էր։ Ինչու են թաղումը կատարել Ստեփանակերտում։ Ծնողը այդպես է գտել, ինձ մոտ գրած է որ սովետական միության հերոս, բայց մեր հերոսների ցուցակում չկա։ Ես ուզում եմ ասել, ինչու են նման պատվի արժանացել չեմ նսեմացնում նրա արածը, նրան նման շատ-շատերն են կռվել ու զոհվել հայրենական մեծ պատերազմում։ Խնդրալա այստեղի իշխանությանը, իշխանությանը նրան առաջել է եւ տեղի հատկացրել Պիտաչոկի մոտ թաղումը կատարվել է եւ հուշարձան դրել։ Հիմա հուշարձան տեղափոխվածատեր։ Հուշարձանը պետության միջոցներով է տեղադրվել։ Պետության միջոցով, իհարկե պետության միջոցով։ Երբ որ քաղաքը վերակառուցվել է եւ այնտեղ մանկական պարկա չէ ստեղծված, տեղափոխվել է Ընկեր Շանազարյան, երբ բերեցին նրա դին վերահուղարկավորելու, այն ժամանակ այդ տեղամասում մանկական պուրակ կար, գործում էր։ Էլ ինչ արձանի մասին կարող եք խոսել։ Մարտունի Հուշարձանը փողոցում Մարտունին կոչվել է 25 թվականից։ Հետագայում 61-62 թվականին է արձանը դրել մեկ էլ մրշարժման ժամանակ ինչ որ մեկի ձերքով Կիսանդրին վերցվալա եւ համարա թե 20 տարի մնացել է միայն պատվանդանն է։ Միայն պատվանդանն է։ Եվ ամեն անգամ հետեւ գնալիս շատ ցավ մնալ զգում եւ քաղաքի օրվա կապակցությամբ անցյալ տարի որ նշել են 2014 թվականին վերականգնել են արդեն այն ժամանակ ես նորից ստիպված մնալ վերհիշել ու դրա մասին հոդված գրել եւ 10-11 հոշարձաններ տվել եմ թերթում կա Բոգդան Կունունյանց Պոլիկլինիկայի արխիվում։ Հիմա այնտեղ դրված է Բեկորի արձանը։ Հիմա Կնունյանցի արձանը չկա։ Կնունյանցի արձանը չկա, Կիսանդրինն էլ է։ Դա 62 թվականն է էլի դրվել։ Ստեփան Շահյանի արձանն էլ այն արձանը շաբի քիչ ուրիշ ձևի է, իսկ նա մեր հոգուն ավելի հարազատ է Պետրոս արձանը։ Երբ է տեղադրվել Ստեփան Շահյանի արձանը։ 98 թվականին։ Իսկ ով էր քանդակագործը արդեն հիշելու քանդակագործ ներկայացրել։ Իսկ երբ այդ արձանը փոխեցին ու տեղադրեցին նորը եւ ինչու։ Ես արձանը վերդրած ա։ Որոշ ժամանակ հանել էին, գիտեմ, բայց երբ է տեղադրվել ներկայիս հուշարձանը չեք հիշում։ Ես չեմ հիշում։ Եվ հեղինակն էլ ով է չեք հիշում, ադրբեջանցի։ Բայց ինչու հանվեց նախկին Ուժարձանը։ Մարդիկ հավանացին նոր քանդակագործներն, նոր մարդիկ նոր ձևի ընտրել։ Դա ինչ կապ ունի։ Շատ ցավալի է, որ այն արձանը վերցրել են։ Իսկապես Ստեփանակերտների համար նա հոգեհարազատ էր։ Նա շատ հոգեհարազատ էր։ Բայց սա էլ վատ Ուժարձան չի։ Օրենքով, երբ այդպիսի բանանում են, պետք է ռինակի հետ պայմանավորվին, բայց այդպիսի բան չի եղել։ 11-րդ բանակայինի արձաններ երբ են տեղադրել։ Տեղադրել են Անդրկովկասյան բանակի 50-ամյակին 1972 թվականին։ Այնտեղից ներկայացուցիչներին դա եկած եւ բացմանը մասնակցալն։ Այդ ժամանակ ես հիշում ներկայում եմ։ Հիմա այդ շարժանը չկա։ Շարժանը չկա, բայց այդ շարժանը մեկը Մարտոնա ճանապարհն է եղել, մեկն էլ հադրուտ է եղել։ Նույն ձևի։ Նույն ձևի չէ։ Բանակայինը երկս բռնած փոքր երախային։ Նելսոն Ստեփանյանի Կիսանդրին Ալիևին երբ է տեղադրվել առաջին անգամ զբոսայգու։ Չգիտեմ։ Դուք ասում եք 11 արձանների պատմություն ուսումնասիրել են աշակերտները։ 40-ամյակի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի մարզի 40-ամյակի վերաբերյալ մեկ էլ Շուշվա անկյունում են դրել Մկրչյանի փողոցի վրա որ կա։ Այնտեղ ավտոկայան է եղել։ Այդ ավտոկայանի առաջ գրված եղած։ Մեկը տիեզերագնացների վերաբերյալ քաղաքի մուտքի մոտ մուտքի մոտ շրջան դրացավ հիմա է գործում։ Հա, դա Սարգիս Բաղդասարյանի «Մենք ենք մեր լեռները» հուշակոթողի մասին չխոսենք, դրա կառուցման պատմությունը, վեճերը, դրա մասին շատ մանրամասն Մուշեղ Օհանջանյանը ասել է։ Եվ Մուշեղ Օհանջանյանն էլ ներդրում ունի, որովհետև ասում են, ինքը գնացել է նրա արեստանոցում տեսել մակետը եւ խնդրել է որպես այդ հուշարձանը բերեն այստեղ, նույնիսկ արտասվել է, երբ որ Մուշեղ Օհանջանյանը առաջարկություն արել եւ եկել այդտեղ ընտրել ու ինքը իր ձեռքով համարաթե կատարել է դա եւ ինքն է անմահացել եւ անմահացրել է ընդրամես իր շարժանը մեծ աղմուկ է բարձրացել բայց միևնույն հաղթել է ժամանակ արգանյոկ ամսագուրում տեսել եմ արդեն այդ շարժանի նկարը ուրիշներ որ եկել են հիացել են ուղակի Ստեփանակերտում կային հուշարձաններ, որոնք ժամանակի եւ իրողությունների թելադրմամբ հանվել են։ Օրինակ ես մեկը հիշում եմ Ազիզբեկովի Կիսանդրին տեղադրված էր հրապարակից ներքև Թումանյան փողոցի հարևանությամբ։ Շարժման ժամանակ այդ Կիսանդրին հանվեց։ Հնարավոր չէր, որ որևէ քաղաքում Ստալինի արձանը չլիներ։ Ստալինի արձանն էլ է արդեն Ստալինի մահից հետո հանվել։ Ստալինի արձանը եղել է Շահումյանի, Բուրակի, հենց որ Միկվա Վազգեն Սարգսյանի փողոցու գալիս։ Այն այն մուտքում ա, այն ծառի տեղ Ստալինի արձանն ա։ Էլ ինչ արձաններ կային, որ հետագայում հանվեցին։ Եղել է նաև Արնախում Միրջաֆար Բագիրովի Կիսանդրին դատավորության ժամանակ բարձվել է, որ այդ ճիվաղը կաթի մեջ լողացել է, այդ լողացած կաթ մարդու ուղարկել մանկապարտեզների երախաների համար։ Այդպիսի մարդու Կիսանդրին մենք դրել ենք էստի, բայց չեք իմացել, որ այդպիսի մարդ է եղել։ Որտեղ էր տեղադրված։ Տեղադրված է քաղաքային գործկոմի շենքի արչև։ Հիմա քաղցարայության խորհրդի շենքի նույնիսկ եթե նա բաթի մեջ չի լողացել, հա։ այլ հանցանքներ չի կատարել, ինչու պիտի նրա Կիսանդրին տեղադրվեր Ստեփանագերտում ժամանակը այդպեսին եղել, որ ասում են անհատի պաշտամունք, նույնը եւ տեղական ղեկավարների պաշտամունքը եղել է եւ ղեկավարությունը որպեսի սիրաշահված լինի։ Սիրաշահ, ըստ երևույթին սա մեր տեղական ղեկավարների քծնանքի շողոքորթության արդյունք է։ Եվ դա է եւ վերևի ցանկությունն ալ։ Իբր թե իրենց հերինակության բարձրացնելու հիշվեն իբր թե իրենք, որ այսպեսի մարդիկ են եղել։ Դա է քննադատությունից հետո իրեն արտաններն վերցրել եւ այդպես անդրեքներն վերցրել։ Դուք հետևում եք թե քաղաքում ինչ նոր արձաններ են տեղադրվում։ Հա, Օրինակ Զինևիչկի Սանդրին տեղադրել են։ Այդ մեր այդ պատերազմի ժամանակ մեզ շատ օգնած, մեզ ծառայած Թումանյան փողոցի վրա, չէ՞։ Հարևանությամբ։ Լավ է, հնալ Իվանյանի Կիսանդրին էր պետք է լինի։ Իվանյանի Կիսանդրին Իվանյանը մոնիշ դպրոցում։ Իվանյանի Կիսանդրին նաև Վաժարանում կա։ Պետք է մեծ արիք, իհարկե պետք է մեծ արիք, որտեղ մեծ նվիրվածությամբ աշխատել մեզ մոտ եւ Ղարաբաղցիները պարտավոր են հիշեն այդպիսի մարդկանց։ Անլռելի զանգակատունը վերջերս որ ապրիլի 24-ի կապակցությամբ բացել են, դա էլի մեծ նվաճում է մեր քաղաքի համար։ Առաջին անգամ Առաջին անգամ մենք ունենք ուխտատեղի Այնտեղ էլ բաններ չէ պատրաստում։ Եկեղեցիա։ Մայր տաճարը կառուցվում է ոչ թե այնտեղ, այլ դե, քաղաքի այլ մասում։ Այդ մայր տաճարը որ կառուցում են, այդ փուրակը վրասում Քիսանդրին լալա է Ազիզբեկովի։ Պուրակ այդ ծառերը տնկվել են ռուս զինվորների կողմից 1840-50-ական թվականներին։ Այդտեղ իրաց զորանոցն է։ Մինչև օրս Ստեփանակերտը ճունի Արցախյան պատերազմում զոհվածներին նվիրված հուշարձան։ Մի քանի անգամ այդ մասին խոսել են, նույնիսկ տեղ են հատկացրել, գրել, որ այստեղ պիտի կառուցվի այսպիսի հուշարձան զոհվածներին նվիրված, սակայն առ այս այսօր չկա այդ հուշարձանը եւ մայիսի 9-ին կամ այլ առիթներով ստեփանակերտցիները դարձյալ այցելում են հուշահամալիր։ Անպայման պետք է մեր ազատամարտիկների, զոհված ազատամարտիկների հիշատակին հուշարձան կառուցվի։ Մենք պետք է ամեն ինչ անեք, եթե պետությունն էլ հնարավոր չի, նույնիսկ ժողովրդի ուժերով հնարավոր է այդ բանը կատարել։ Չէ որ մենք հայրենական պատերազմի հուշարձանները, ճյուղերը որ կատարակ բոլորը բնակիչների հանգանակությամբ։ Բնակիչների հանգանակության միջոցով առաջինը ես կարող եմ հանգանակել։ Գումար դնել։ Ես գուցե այնքան ապրեմ, որ այդ հուշարձանը տեսնեմ, կուզենամ որ տեսնեմ անպայման։ Մեր վաճական թակավորին հրցրանասան ինչան ինչ որ մի բանով հիշվի։ Մեկը տարվա օրերի 365 դպրոցա բացալ, մեկը 365 եկեղեցի ակառուցել։ Ինչու՞ մեր ղեկավարությունը մի հուշարձան չի կարողանում բարձր։ Կարծում լավ կլինի։ Մեր ղեկավարները կհիշվեն, երբ այդ հուշարձանը իրականություն կդառնա։ Նախաձեռնողը պետք է պետք է անպայման հուշարձանը լինի եւ մեր քաղաքի զարդերից մեկը կլինի եւ սրբավայրերից մեկը կլինի պետք է հուշարձանները խնամվեն լավ պահվեն որ այդ այդ հուշարձանները եւ գեղեցկացնում են քաղաքը եւ հուշ է Լենինի արձանը երբ է տեղադրվել Եթե չեմ սխալվում 1962 թվին շենքը նոր շինել են, Մարսկովի շենքը։ Այն շենքի արջևին եւ վերցրել են մրշարման 91 թե Շարժման տարիներին արդեն անհետացել է Լենինը եւ իր անունը։ Շարժման տարիներին Շաումյանի արձանը նույնպես հանվել է, սակայն ադրբեջանցիներն են նրա այդ։ Մեծ սխալ են գործել։ Ստեփան Կերտի անունը Ստեփան Շաումյանի անունը եւ հանկարծ արձանը վերցրած։ Այդ դեպքում պիտի անունն էլ փոխվեր։ հա։ Բայց այդ սխալը ուղղել են եւ նորից Շաումյանը իր ձեր տեղն է։ Եթե ես ինչ կուզեի, որ մեր դպրոցականները, մեր ուսուցիչները ընդհանրապես աշխատին, ամեն փողոցի պատմություն գրի առնին, երեխաների գիտակցության հասնի, ամեն փողոցի, օրինակ Վազգեն Սարգսյանի փողոցնա չէ, նրա մասին նյութեր հավաքին երեխաները իմանան։ Կունյանցների փողոցնա, կունյանցների Գերդաստանի մասին իմանան, չէ որ մենակ Բոգդան Կունյանց չի, հայտնի գիտնականներն այլ կամ Արթուր Մկրչյանի, թող մենակ աննու չիմանան, կր Սարգսյան Հրանտ Գալստյանյանն ու միջի հիմա մանում գալիս չեմ կարողանում գտնել թե Հրանտ Գալստյանը ով է բայց փողոց կա նրա անունով իսկ երբ անվանակոչությունը եղել է չի նշվել թե ով է Հրանտ Գալստյանը չգիտեմ երբ է եղել բայց միջի հիմա այդ անունը պահպանվում է այդ անունը պահպանվում է եւ միշտ այսօր էլ գնալով մենտեղ ումնից հարցնում ոչ մեկը չի իմա ասում Տաշկենտ դալ դու չկարալ Կրկժանցիները եւս չգիտեն թե նա ով է հարցրել եմ չգիտեմ այնպես որ ես կուզենայի մեր քաղաք քաղաքի դպրոցի ուսուցիչներ։ Գոնե իրենց շրջապատի փողոցների պատմությունը եւ հուշազանների պատմությունը գրի առնեն առանձին ալբոմներ պատրաստեն հայերը հիմա համակարգիչ ան ամեն ինչ անում։ Հիմա այն է հեշտացրած մի փողանի։ Ես իմ ժամանակին կատարել եմ, ցանկացել եմ որ մեր երեխաները իմանան պատմությունը մեր հուշազանների, մեր փողոցների։ Նույնիսկ վիկտորինաներ կազմակերպա, ով քանի փողոց կարող էր ասել, ոչ թե պատմությունը, այլ փողոց մեր քաղաքում, ով օրինակ կարողացավ 10-ից ավել ասել, հաղթող այլ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի հուլիսի 3-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Դարիկ Ովոսկանյան։ Մեր հյուրն էր Մարլեն Շանազարյանը։ Նրա հետ զրուցում էինք Ստեփանակերտի արցանների մասին։